ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما Hakika waislamu wanaume na waislamu wanawake na waumini wanaume na waumini wanawake na watiifu wanaume na watiifu wanawake na wasema ukweli wanaume na wanawake na wanaosubiri wanaume na wanawake na wanyenyekevu wanaume na wanawake na watoao sadaka wanaume na wanawake na wanaofunga wanaume na wanawake na wajihifadhi tupu zao wanaume na wanawake na wanaomdhukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi wanaume na wanawake Mwenyezi Mungu amewaandalia msamaha na ujira mkubwa وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Haiwi kwa muumini mwanamume wala muumini mwanamke kuwa na khiari katika jambo Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapokata shauri katika jambo lao. na mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake basi hakika amepotea upotofu ulio wazi. Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ۖ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا Na ulipomwambia yule Mwenyezi Mungu aliyemneemesha nawe ukamneemesha shikamana na mkeo na mche Mwenyezi Mungu na ukaficha nafsini mwako aliyotaka Mwenyezi Mungu kuyafichua nawe ukawachelea watu hali Mwenyezi Mungu ndiye mwenye haki zaidi kumchelea basi zaidi alipokwisha haja naye tulikuoza wewe ili isiwe taabu kwa waumini kuwaoa wake wa watoto wao wa kupanga watapokuwa wamekwisha timiza nao shuruti za talaka na amri ya Mwenyezi Mungu ni yenye kutekelezwa ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا Hapana ubaya kwa nabii kufanya aliyomhalalishia Mwenyezi Mungu. Huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa waliopita zamani. na amri ya Mwenyezi Mungu ni kudra iliyokwisha kadiriwa alladhina yuballighuna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba waliokuwa wakifikisha risala za Mwenyezi Mungu na wanamwogopa yeye na wala hawamwogopi yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndiye atoshai kuhisabu ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa manabii na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Hakika wenye kutii miongoni mwa wanaume na wanawake na wenye kumsadiki Mwenyezi Mungu na mtume wanaume na wanawake na wenye kusimama kwa wanaume na wanawake na walio wakweli katika kauli zao na vitendo vyao katika wanaume na wanawake na wenye kusubiri katika kubeba mashaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanaume na wanawake na wanyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu wanaume na wanawake na wenye kuzihifadhi tupu zao kwa yasiyokuwa halali wanaume na wanawake na wenye kumdhukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi katika nyoyo zao na ndimi zao wanaume na wanawake. Mwenyezi Mungu amewandalia kuwasamehe madhambi yao na kuwalipa malipo makubwa kwa vitendo vyao. Haimjuzi muumini, mwanamume au mwanamke kuwa na hiari katika jambo lolote baada ya Mwenyezi Mungu na mtume wake wakishirihukumia. Na mwenye kwenda kinyume na alivyohukumu Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi amejitenga mbali na njia iliyo sawa kwa umbali ulio dhahiri. Nakumbuka pale ulipomwambia Zaid bin Haritha ambaye Mwenyezi Mungu amemneemesha kwa kumwongoa kwenye Uislamu na wewe ukamnemesha kwa kumlea na kumkomboa utumwani. Shikamana na mkeo Zainabu binti Jashi na umche Mwenyezi Mungu na vumilia kukaa naye. Na wewe ulikuwa unaficha nafsini mwako ambayo Mwenyezi Mungu atakujadhirisha, yani kuwa yeye atampa talaka na wewe utakuja muoa. Nawe ukahofu watu kukula kukulaumu. Na Mwenyezi Mungu ndiye anastahili umhofu, yapokuwa hayo ni mashaka juu yako. Basi Zaidi alipokuisha haja naye na akampa talaka kujondolea dhiki ya kuishi naye, tukakuoza wewe ili iwe ni chanzo cha kuvunja adai mbovu. Baada ya hayo hapana ubaya tena kwa Waislamu kuwa waliokuwa wake za waliokuwa wamewapanga utoto baada ya kuisha utaliki. Na amri ya Mwenyezi Mungu aitakayo ni lazima iwe bila pingamizi. Nabii hana makosa kutenda kitendo alichomwamrisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameweka mwendo huo kwa manabii waliotangulia kuwa wasipige marufuku walichohalalishia na kwa kujulia na amri ya Mwenyezi Mungu ni kupitisha alichopitisha na hukumu iliyothibiti. Manabii hao ndio wanafikishia watu jumbe wa Mwenyezi Mungu kama tulivyoteremshia. Nao wanamhofu yeye wala hawamhofu yeyote asiyekuwa yeye. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa yeye ndiye mwangalizi mwenye kuhesabu. Muhammadizi baba yote katika wanaume wenu hata iwe ni haramu kwake kumwoa mtalaka wake. Lakini yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mwenye kuhitimisha manabii wote. Juu yake ni kufikirisha ujumbe kama alivyomwamrisha Mola wake mlezi bila ya kumchile yeyote. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuvizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake.